Jimat punya cerita dengan judul Misteri Pocong Kang Lapangan Dander Sebelah Barat Kiriman Yuda Kiduli Kecamatan Dander Dalaman iki tak alami aku lan konco kusing jenengi semi ramadan. Koyo adat sab sabeni sore kui aku bal-balan ono ing lapangan dander karo konco-koncoku. Landilalah, konco sing jenengi semi ramadan muli soko kerjoni neng Surabaya. Terus aku ngobrol-ngobrol. Wah, bong Surabaya rek, kapan teko? Aman mau, jong? Jong? celukan akrabku pancen jenenge Yuda, tapi biasa diceluk karo kanca-kanca ijong. Terus cerita, Semi ngomong mangkene. Jong, yile engko bengi metu ngopi ning warkop sing ana ceweke. Ayo, ah, nanging kowe sing traktir ya. Gampang. Cekake cerita. Mari isak Semi jemput aku ning omah. Terus aku dijak budal. Aku pamit ibuku. Bu, kula jengi medal kali semi. Sehati hati, iki malam simbah kliwon. Krungu jawab ibuku mak dek neratap atiku. Oyo, oh iki malam simbah kliwon. Tapi aku rapi enak karo semi. Soalnya wis kandung janji. Muga-muga rane opo-opo. Ayo sem, ngopi neng diki. Ngetanai. Ngetanai. lanjut cerita saking enake ngopi gak krasa jame saya suwi, saya dalu ketepaan nok warkop lagi muter jimat istana FM Bojonegoro sing dipandu karo penyiar Ki Banu Asmoro lan Bajo Paranormali Mbuh piye wengi kuwi atiku rasane ra penak ketambahan krungu acara jimat tambah merinding ae rasane Sekae cerita jam rolas wengi aku mulih karu kanca-kancaku. Pas liwat ning pertigaan kunci kok kaya ana swara asu baung kang jelas banget. Wulu gitokku kurasane merinding. Durung ilang iku kabeh dumadakan seming rem ngaget. Terus aku takon, "Menapa, Sen? Ana ula mlanggan, Jong? Wah, iki alamat elek koyoke." Terus aku karo semi mudun busak ula kuwi. terus bacotake laku mulih. Wengi kuwi pancen sepi banget. Tekan SMP Dander aku karo Semi diweruhi wong wedok bandulan ana ing wit juar nok latare sekolahan karo awe-awe. Aku lan Semi sepeda motor digas pelencing. Ora mung sampai tekan kono. Nok jembatan sing arep mlebu desa Gualowo. ana wong ireng budi senden ana wit karo guyu lakak-lakak raiku tak kudungi jaket semisaya banter leh ngegas montore atiku ayem bareng wis teko desa gempol tekan lapangan dander aku karo semi leren keringetku karo keringeti semi drodosan durung wae lantur nggonku ambekan nek gang lapangan sisih kula ana klebat putih parane ngidul nanging aku ra kondo semi Terus aku mangkat mulih karo semi sepeda motor sing maune gak piye-piye kok malah mogok ora kena di starter. Sampai bolak-balik. Akhirnya dituntun sampai arah sing gang mlebu ngidul, dijajal di starter maneh karo semi, alhamdulillah kena. Terus aku arep numpak mak pelas, aku nguwasi ngulon. Senden gapura karo jejer rupane putih, ketok jelas yen kuwi pocong. ora krasa aku ngompol. Awakku lemes, tanganku arep neblek gegerisan wis ora kuwasa. Rasane awakku wis ora duwe otot, lemes cangkem kaya dikunci. Aku ndeprok ning nggon lan mripatku langsung peteng ora eling apa-apa. Iki cerita sing tak lami karo kancaku Semi kanggo pendengar jimat kabeh. Aja sok sombong lan nantang hal-hal goib. Percoyo gak percoyo. weden kuwi pancenono Yuda dan Semi bersama tim Jimat.